završili smo si fred. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Sallam. Devet poglavlje iz poglavlja koja smo čitali pod naslovom, znači osnove imana i teuhida, tako. Osnove islama, teuhida i imana. Od tih osnova je i ovo devito poglavlje u kojem se posebno govori o kadaru i kadaru, odnosno o sudbini i vjerovanju u sudbini. Pa ćemo za Allahovu pomoć ovdje govoriti o pravilima Selefa kada je pitan u kada i kada, zatim o tome da je važno da se musliman preda Allahovoj odredbi i njegovoj sudbini općenito i na kraju ćemo govoriti o plodovima vjerovanja u kada i kada. Pa je prvo šta, zlatna pravila Selefa kada je pitanje vjerovanje u kada i kada. Pa je prvo pravilo da je iman u Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo uslovljen čime vjerovanjem u kada i kada. Znači, neće biti vjerovanje u Allahu rububijet, prihvaćeno i primljeno nijetkog dok ne povjeruje u kada i kada, u sudbenu. Kako je to sad veze ima? Znači, on je se unaprijed odrijedio, on apsolutno svima upravlja, je tako? I on je šta? Apsolutni vladar. Ako ne vjeruje u kader, u sudbinu, da je ona prije, znači Allah s.a. poznata, prema njegovom znanju zapisana, jer tako da, da ide ishodno njegovoj apsolutnoj volji i da on stvara kad šta hoće, je tako? Ko ne vjeri je tako kada kadar i šta ne vjeri u Allahu subhanahu ta'ala gospodar, gospodarstvo, je tako? U njegovo savršeno gospodarstvo, tako? Kogod, znači, ima određenu manjkovost u vjerovanju u kada i kada, odnosno u sudbinu, šta? To automatski povlači za sobom prepisivanje Allaha subhanahu wa ta'ala određenih nedostataka, nedostataka i manjkovost u njegovom rububi, rububijetu gospodarstvu. Znači, sa te strane su ove dvije stvari uzajamno pove, povezane. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio sudbinom da bude imana i pokornost i odredio uzroke imana i pokornost. Sudbinom je odredio, kad je stvorio svijet, odredio sudbinom da bude imana i pokornosti i odredio sebe imana i pokornosti. I to go voli. To šta Allah s.a. to voli. Odredio je kaderom da bude imana, mu'mina, je tako? da bude pokornosti, da bude ljudi koji će se pokoravati. Odredi uzroke toga i to vo, voli. Isto tako Allah subhanahu ta'ala je sudbinom, kaderom odredio da bude kufra, da bude griješen. I odredio uzroke kufra i griješenja, je li tako? Ali to ne voli. To Allah subhanahu ta'ala mrzi. To Allah subhanahu ta'ala mrzi. I ovo je problem koji mnogi ne, ne shvataju, pa pobrkaju. Šta pobrkaju? Kaže, ako je Allah subhanahu wa ta'ala sudbinom odredio da bude kufra, jest, onda mi nemam tu šta što, to je Allah subhanahu wa ta'ala tako htio, pa ako je htio, onda to on tako hoće, pa ako hoće, onda to on i vo, i voli, i tu pobrkaju. pobrkaju. Allah subhanahu wa ta'ala je sudbinom, kaderom odredio da bude kufra i griješenje, ali je šerijatom to zabranio zabranio i to mrzi. I podučio i objavio robojima svojim da to mrzi. Pa ti bujro. Tako, kloni se onoga što Allah mrzi, privati se onoga što Allah voli. A tebi je taj kader i sudbina nepo, nepoznata. Ti ne znaš šta je tebi Allah svanom tebe odredio. Da li ono što voli ili ono što ne voli. I odatle tvoj iman, pribjegavanje Allah subhanahu wa ta'ala i strah od toga da ne budeš od onih kome Allah Svanao Tara odredio ono što ne voli. I bježanje onome što Allah Svanao Tara voli. Svatajte. Znači, zlatno pravilo je da Allah Svanao Tara kaderom odredio šta? I iman i kufr. I griješenje i pokornost. Ali iman i pokornost voli, a griješenje i kufr ne voli. Allah wa ta'ala moć, odnosno jest Allah subhanahu wa ta'ala moć je potpuna. Njegovo znanje je apsolutno. Potpuno, tako? On je stvrtelj svega. I njegova mudrost je isto tako savr savršena. Ovo su znači temelji imana u kader i predanost i prihvatanje tog kader. Koji je? ovo sve što smo nabrali. Da je Allah subhanahu wa ta'ala šta moć savršena. Da je Allah subhanahu wa ta'ala svemoćan. To je jedno. Drugo, da je njegov, njegovo znanje potpuno, sveobuhvatno, savršeno. Treći, da on sve stvara. Je li tako? da niko drugi ništa ne stvara, da on apsolutno sve stvorio i da je njegova mudrost isto tako savr savršena. Četiri stvari. Ovo su osnovi vjerovanja, na koje, osnove na koje se mora vratiti vjerovanje u, ka, u kader. Pa kad kažemo da Allah s.a.v. svemoćan, Zašto ovo ubrajamo u temelje vjerovanja u kader? Zato što drugi dođu i kažu šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala da od robova želi pokornost, a robovi neće da se pokore i pobjedi njihova volja pa neće da se pokore. Jeste razumeli? Znači nije tačno, nego je Allah subhanahu wa ta'ala Allah je svemoć. I ti ne možeš, i niko ne može htjeti osim onoga što Allah hoće da on, da on hoće. Jeste razumeli? Znači, zato je ovo temelj koji se mora vjerovati da Allah svano tada sve moćan. Drugo, da je njegovo znanje sve obuhvatno. Da Allah subhanahu wa ta'ala unaprijed zna ko će biti pokoran, ko neće, ko će biti mu'min, ko kafir, jel tako? Sve unaprijed zna. I da je njegovo znanje savršeno. Zatim da on sve stvara. Zašto ovo napominjaju da sve stvara? Zato kaderije ne vjeruju u, u ove temelje. O tako? Jer oni kažu da Allah subhanahu wa ta'ala nije unaprijed sve poznat. O tako? Drugo, da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara, kažu ne. Robovi stvaraju svoja dje, djela radi šta hoće, o tako? I mi kažemo da rade šta hoće, da Allah subhanahu stvara i njih i njihova djela. Jel tako? Zato su ovo da Allah subhanahu wa sve stvar i pokornost i nepoko i nepokornost. Gdje Allah subhanahu wa stvorio i iman i ku i ku. I šta na kraju još uz vjerovanju kada? Od temelja vjerovanju kada? Da je njegova mudrost savr, savršena. I da je od Allahove mudrosti, savršene mudrosti da je stvorio i iman i kufr i pokornost i nepokornost. Svatat, zato se udaraju ovi temelje, zato što će oni koji su zalutali u kadaru, zalutati u ovim temeljima, ova četiri temelje. U Allahovi svemaći, o njegovom potpunom znanju, da on sve stvara, sve, i da je njegova mudrost savr, savršena. Da stvara prema svojoj savršenoj mudro, mudrosti. Dobro uz ove termine povjeruju u kadar, šta? On se, on vjeruje u kadar kako treba i ovo je temelj da se on, da, da bi čovjek povjerovao u kadar kako treba i da, mu, da bi mu se preda, predao i prihvat i pomirio sa tim kadarom. Dalje. Od zlatnih pravila selefa, kada je u pitanju vjerovanja u kader, jeste da zlo u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, se vraća na njegove objekte. Na objekte njegovog stvara. Kako to? Vraća se objektima njegovog stvara. Kako to? Ne vraća se na njegovo biće. Znači, šta hoće da kaže? Da zlo u onome što je Allah subhanahu wa ta'ala u sudbini odredio i stvorio, ne dolazi od njegovog bi, bića, nego se vraća na što? Njegovim robo, robovima, od njih dolazi. Iako ga on, on stvara, ali stvorio ga je to zlo koje je Allah svana tada stvorio, stvorio ga je sebebom njegovih robo, robova. Je tako? To hoće da se kaže. Jesi li sad presao? Allah subhanahu wa ta'ala stvara, mi kažemo, vjerujemo u kader hajrihi ve šerihi. Vjerujemo u kader i dobro i zlo. Je tako da Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dobro i zlo. Ali ovo zlo ne dolazi i ne vraća se njegovom bić, ne dolazi od njega, od njegovog bića uzvišenog. Subhanahu wa ta'ala. Nije od njega. Nego vraća se na objekte njegovog stvara, odnosno vraća se na njegove robove, robove, sebebom njegovih robova. Zato je Allah spana s.w.t. zlo koje je odredio, odredio je či, zbog čega? Sebebom njegovih robova. Pa kaže, to zlo koje je Allah s.w.t. odredio u sudbim zlo, ono je sebebom zulma njegovih robova, nje, njihove nepravi, da tako, njihovog džela i neznanja. Zato je nemoguće pripisati Allah subhanahu wa ta'ala zlo, zlo. Njegovom biću je nemoguće pripisati zlo. Zlo ne dolazi od njegovog bi, bića, nego zlo koje je Allah odredio dolazi od njegovih robova, sebebom njihovog zloma, nepravde, da tako, nepravičnosti jedni prema drugi, zloma koji jedni drugima nanose i šta još? Njihovog džela, kufra i tako dalje. Svetaj. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je odredio dobro i stvorio ga. Odredio i zlo i stvorio ga. Dobro dolazi od njegovog bića, od njega direktno. Allah subhanahu wa ta'ala. A zlo koje je odredio, odredio je sebebom njegovih robov od njih, njihovim sebebom. Pa se Zlo ne pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala nego njegovim robojima. Ovo će biti posebno pitanje, poslije ćemo ga obrađivati u, pod drugim naslom. Sad sam se sjetio da ne bi ulazili u detaljnje. Zatim, zbog toga se znači zlo nikad ne pripisuje Allah subhanahu wa ta'ala. Mi kažemo, vjerujemo u sudbinu i dobro i zlo. Šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala stvara i dobro i zlo. Ali zlo nikad ne pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je ono određeno od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ga stvara, ali sebe bom njegovi robu, robu. Dobro. Neće biti potpun iman u kadar dok ne bude čovjek ubijeđen da ono što ga je promišljalo da ga nije moglo pogoditi. Niti ono što je ga zadesilo da ga je mog, da, znači dok ne povjeri da ono što je ga zadesilo da ga nije moglo proma, promašiti. Zato što je sva sudbina šta zapisana prije stvaranja 50.000 godina. A zatim su uzdignuta pera i osrušene stranice. Znači, neće čovjek vjerovati u kadar sve dok ne povjeri u ovu. U šta? Da ono što ga je pogodilo nije moglo promašiti, a ono što ga iz promašno nije ga moglo zadesiti. Je tako? Zašto? Zato što je sva sudbina zapisana 50.000 godina prije nego je Allah subhanahu wa stvorio. Je tako? prije stvaranja, znači na 50.000 godina. Da vam zapisam sve. Dobro. Ovdje kaže neće biti potpun iman u kadru. I zaista je tako da čovjek ne bude čvrsto ubijeđen, dok kod njega ne proradi jepin, da je to zaista tako. Neće biti čvrsto uvjeđen u kadere. Neće kod njega biti imana čvrstog, do, kad, znači stvarno imana u kadere. I zato čovjek koji je sklon znači nekakvim e, velikim zapadanjima u veliku depresiju, tugu i žalost ili s druge strane u, u raskalašenu radost, šta? alaikum ovaj sara. To je sebe on čega njegovog blijedog vjerovanja u ka, u kad. Da je čvrst ubijeđen da ono što ga je zadesno nije moglo promašiti, ono što ga promašiti da ga nije moglo zadesiti. Ne bi kod njega dolazilo do tih ekstremnih ponašanja, je li tako? Znači, neće istinski vjernik u kadar žaliti za nečim što ga je mimo išlo, a on se nadu da ga potrebi. Niti će tugovati i patiti zbog onoga što ga zadesi, jer zna da ga nije moglo promašiti, da je došlo Allahovom odredu. Je tako? A nekada dolazi šta? odnosno to zlo koje dolazi čovjeku, dolazi njegovim sebevom, sebevom njegovih grijeja, njegovog zulma, njegovog džehla. Je tako? Allah ga subhanahu wa ta'ala stvara, stvara i on je ga odredi. odredi. Da. Neće čovjek biti spašen od vatre, niti će mu biti pokornost primljena, dok ne bude povjerovao u kader, u sud. Zato je ovo šta od ruknova ima? Ima. Pa ko nema ovog rukna, nije mu iman, ispravo ne prihvaćen. Neće mu ni pokornost, ni djela, ni namaz, ni post, ni zećat, ništa mu neće biti primjeno, ni džihad, ako ne vidi u kad, u kadar, ako ne vidi u sudbinu. I dok ne ostvari ovo vjerovanje u sudbinu, onako kako to želi njegov gospodar i onako kako ga je objasnio njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Onako kako su ga shvatili ashabi, plemenite ashabi i kako su ga prenijeli u objavi i njegovom šerijetu. Jeste razumili ovo? Vrlo jednostavno. Znači neće čovjeku ništa biti primljeno od njegovih dijela bez imana, a iman mu neće biti kompletan i nećemo biti valjan dok ne povjeruje u sudbi, u sudbinu, onako kako u sudbinu? Onako kako su premije, znači kako je želi, onako kako to želi njegov gospodar, da vjeruje u tu sudbinu u, znači u okviru njegovog apsolutnog rububi, rububijeta, je tako? U njegovog savršenog u okviru njegovog savršenog rugobijeta, da vjeruje onako kako njegov gospodar hoće, kako to objasnuju poslanike, onako kako su shvatili a stavi i prenio. Zašto ovo napominje? Da ne shvati i da ne vjeruje u sudbinu onako kako su neki poslije. Je tako? Kaderi, džebri i tako da. Nego onako kako jeste. I Još jedno pravilo koje je ovdje spomenuo autor, a nama je to dobro poznato za ovu pomoć, da ne znači imanu kadar i predanost kadar i prihvatanje kadara, ne znači ostavljanje aktivnosti i ostavljanje šta? Lične pod e, lične akcije, no tako. Da čovjek, znači ne znači vjerovanje u kader, ostavljanje aktivnosti, ostavljanje akcije, odnosno preduzimljivosti. Ne znači prepuštanje, znači totalno ostavljanje bilo kakve djelatnosti. Ste razumeli? Znači, poduzimanje E, onoga što čovjek može sa svoje strane, što je njegovoj mogućnosti, poduzimanje toga ide u sklopu vjerovanja u, u kader. I nije suprotno vjerovanje u kader, nego je sa njim u sklop ide u sklop vjerovanje. Zašto? Zato što vjerovanje u kader ne znači ostavljanje bilo kakve aktivnosti i preduzimanje onoga što je u mogućnosti čovjeka. Tako? nego vjerovanje kada znači aktivnost shodno šta? Zakonitostima koje je Allah svana tajala uspostavio. Je li tako? A kakve su to zakonitosti? Da voda iz bunara neće izaći dok ne pogučeš je li tako? Bakrać. Je li tako? Ali onda trebaš da napraviš koturaču jer, jer bo je lakše na koturaču podići. E to je vjerovanje u kadri. Ako se okači, onda je to Allah odredi. Ako se tako prekine, iznenada je. Svatati. Znači nije vjerovanje u kadri da sjediš kod bonara i da čekaš. Kaži. Ako mi određu, ne znači. Jes. Ne. Nego je vjerovanje u kadri šta da preduzmiš ono što možeš od sebe, tako? da uzmeš sebe, da uzmeš, dakle, shodno prirodnim, odnosno neću mogu reći prirodnim, nego shodno Allahovim zakonom, na koji je uspostavio. Šta je uspostavio Allah smanom tajara da voda kao tečno steče in izbrd, a ne uzbrd? Uzbrd. Prema tome, ako hoće da izbunara izađe, moraš ili spustiti kantu, Pa povući na uže ili stavi koturač lakše izvući ili stavi pumpu šlauk uključi na struju pritisni dugme to još lakše pa tako samo onda na kraju mora neko da plati struju neko a neko i ne mora <laughs> dobro jeste razumeli znači to je hoće da se to kaže da treba preduzeti od aktivnosti ono što je čovjek u mogućnosti shodno zakonima koje Allah subhanahu ta'ala uspostavi. Jer čovjek znači preduzima te aktivnosti da bi stekao neku korist ili odagna od sebe određenu štetu. A nije vjerovanje u kader ostavljanje tih aktivnosti. Koji aktivnosti kojima se prema shodno Allahovim zakonima doprinosi korist i odagnava određena, određena šteta. Nije to, znači, nego je potrebno produzeti sve uz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Je tako? Kako uz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala? Zato što... Alikum salam. Znači, uz oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala, dok da bi se čovjek upotpuno njegov tevhid, Teohid, da se čovjek upotpunio njegov teohid. Kako? Jer čovjek i kad ima bunar i sve zna, sa osanja se na Allah subhanahu ta'ala, jer Allah subhanahu ta'ala stvori vodu i daje i to njegova blagodat. I zna da Allah subhanahu ta'ala tu blagodat može uskratiti kad hoće i ukloniti kad hoće, a može i povećati svoje blago, blagodat. I tu je teohid. Tu je teohid. Preduzimanje i shodno zakon, to je je Allah subhanahu ta'ala odredio. Shodno zakon, to je je Allah subhanahu ta'ala odredio. Da bi mu se upotpunio njegov teohid da bi se stvario njegovo njegov obovidjet, obovidjet njegovo robovanje radi koje je Allah subhanahu ta'ala stvorio. Ovo je jasno. Ili nije jasno? Ili jasno? Niko ne da kaže. Ovo samo kad spomenuo ovaj, onako kako su vjerovali da vjeruju, kada kako su osabi da redu, da se, kako su vjerovali, da, ona definicija što smo učili, kako smo išli metr, ono, da se vjeruju kada ono, ide u prožetku, ide ono, i sve što se događa biva s Božjom voljom i određenjem, no to je dovoljno ta definicija, kad se kaže samo tako da sve znači, što vjerujemo kader u dobro i zlo i da sve što se događa i zbiva da je s Allahovom voljom i određe, određenjem. Određenje. To je znači ispravno što je. Dovoljno je ta definicija koju čovjek Znači mora se, ovo su, ovo su pravila, znači to je dovoljno onako račalno, znači da čovjek uh, e, spanala vjeruje da je Allah spanala tela se unaprijed odredio, da, da sve stvara i da sve što se događa, da je se Allahom subhanahu wa ta'ala voljom i određenjem i da Allah tu stvar stvara. Međutim, kad se i na umu određene zavlode po pitanju kadera, onda se ove, ova pravila napominju. Zašto? Da bi se ovo su ograničenja praktično koja čuvaju čovjeka ako ima ova pravila na umu, neće skrenuti u pogledu vjerovanja u, ka, u kader. Ostaće na menhađu ehle sunnata vol, vol džama'at. Jer sve što je spomenuto, spomenuto je zbog toga šta? Da bi se zatvorila vrata skretanja tamo gdje su skrenule kaderije ili tamo gdje su skrenule džebri, džebrije. To su dvije krajnosti po pitanju vjerovanja u kader. Kaderije koji šta negiraju kader u cijelosti ili dijelimi dijelimi su. Kako u cijelosti? U cijelosti ne vjeruju kader nikako, tako? Allah smanava taj dovoljno prizna da stvara, nego vjeruju samo u širije, da čovjek radi što hoće, stvar, od njega, znači, e, počinju dijela i tako dalje. Do onih koji djelimično negiraju pa kažu da šta čovjek stvara samo nepokornost, znači grije i tako dalje. Djelimično znači negiraju kad. Svatate. Dok s druge strane džebrije, šta oni ne kiraju šerijati. Oni kažu sve je po kaderu. Allah subhanahu wa ta'ala je mušnicima odredio da budu, budu mušnici, prema tome nisu oni tu krivi. ništa krivi, niti griješni. No ne, veze što ima šarijet. Negiraju šarijet u potpunosti, a ovi negiraju kader u potpunosti. A evo sunnet vjeruje u kader i šeri šeri. Je li tako? Pa vjeruje u kader da Allah subhanahu wa ta'ala sve unaprijed zna, da je sve unaprijed zapisano, da ništa ne može se desiti bez njegove volje i da to on nije stvorio, ali uz to vjeruju u šarijat. Otako, pa kažu mi šarijat nama je poznat i mi će nama se odsuđeno prema šarijatu i značajnima koja spominjam, naređenjima i zabranama koja su došla u šarijatu, a u sudbinu vjeruje i njoj se predaje. I za nju nećemo biti biti pitan. I ona nam je nepoznata. Sudbina je nepoznata. Prema tome, u pogledu sudbine nema šta da se napravi napređeno, osim da se predamo i da vjerujemo. Tako. A u pogledu šarijeta da se tru, trudim. I to je kod Erle Sunneta šta? Vrlo jednostavno pomi, pomiren. Zašto? Zato što sudbina nije poznata. I ne može niko reći meni je šta suđeno, određeno da sutra ne ustanem na sad. Kako? Ne znaš što je. Ali znaš sigurno da ti je nare, naređeno da ustaneš na sad. Je li tako? Tu sigurno znaš. Prema tome, šta ćeš ti? Osloniti se na sudbinu da vidim šta mi je suđeno. Ili ćeš šta? Preduzijeti sve da ispoštuješ ono što ti je naredno. Naredno. Pa ako ti bude suđeno da patneš unesu iz prizori, no tako, ili da se razboliš, ili da umreš, onda ćeš znat kad se to desi da ti je bilo suđeno da, šta, da ne dočekaš i ne klanjaš sad. Taj ćeš saznat. Ali prije toga ne, ne znaš. Ali prije toga si dobro znao šta ti je na red, na red. Svetati. To je kod ehle sunneta pomi, pomi. To Kaže šejh Suleiman ibn Abdullah u komentaru Kitab Tevhida poglavlje o onima koji negiraju kad poglavlje o onima koji negiraju kad pa kaže u komentaru to jest poglavlje o prijetnji onima koji negiraju kaderu Pa objašnjamo šta je kader. Kader je ono što Allah smanova tajala odredi. odredi. Obzirom da tevhid u rububijet, u Allahovo gospodarstvo, neće biti potpun osim sa vjerovanjem i potvrđivanjem kadera. Je tako? Vjerovanje u Allahovo gospodarstvo, da je Allah apsolutni gospodar, neće biti potpuno dok se ne povjeri u kade, u kader. Tako? Mora jednostavno da se vjeruje u kader. U kader. Ali da se vjeruje onako kako treba vjeriti. Da su sva djela Allaha subhanahu wa ta'ala ispra, isprav. Prave, pravedne. ta, tačno. Je tako? Da su sva djela Allaha subhanahu wa ta'ala i da sve što se događa, događa po Allahom kade, kade. I nema pitanja sad vidi ove kafire, Oni su kafiri kako? Po Allahu kade? Kade? A tako? I neće čovjek šta vjerovat u Allahu gospodarstvu dok ne povjeruje da je to po Allahovom kade. Ali s druge strane šta? Vjeruje da ovi nisu zaslužili ništa drugosim da budu u kafiru. Tako? jer da bi u njima trun, hajr, Allah subhanahu ta'ala. Allah subhanahu ta'ala bi uput, tako. To je zlo ime, znaš od da tako. Oni su sebe u tome. Ne znači dok se ne pomjeri sa tim, ne pomjeri ne potvrdi kader, neće njegovo vjerovanje u Allahu rubu bijet biti ispravno. Kaže Kurtovi, ovo govori zbog toga što zaista ima ljudi koji dugo godine obavljaju namaz, ali kad razgovaraš sa njim ovim pitanjima, dolaziš do katastrofalnih rezultata. Sonda po crveni skroz. Samo ako mu primakneš na njega sondu, ona odmah po crveni. <laughs> Zašto? Nije njemu ove noge stvari nisu jasne. Pa on razmišlja u kjaferima, pa se sažalijeva na njih. Pa kako oni kjaferi, vidiš, kao i tako da. Svatate. dolazi gražnih bolesti i to je šta? Vidiš da se čovjek nije pomirio i nije potvrdio potpuno svoje vjerovanje u kader, odnosno u Allahu rububije, da je on apsolutni gospodar. Otkud te pravo i kako ti možeš gospodara svjetova pitati što se stvorio kjafir? Je li tako? Smiješ ti to pitati? Nega niko ni, nema pravo pitati. Rad stvara šta hoće, radi šta, šta hoće. Ali opet je sve šta uradio pra, pravedno i stvorio ta, tačno i ispravno. I ispravno. Sve tako. Dalje kaže, imam kortovi, govori o tome šta je kadar, to je u stvari onaj, da Allah svanom tjela šta? Sve stvara svoju moć, je tako? U određenoj njeni mjer u određenoj mjer. Kad kažem da Allah subhanahu wa ta'ala odredio stvari, to znači da on zna njihovu količinu, tako? Zna njihova stanja, zna njihova vremena prije nego što su posta, postali. Jel tako? Kad kažem da Allah subhanahu wa ta'ala odredio kada stvari, šta to znači? Da odredio kada To znači da zna njihovu količinu, njihova stanja, zna suštinu tih stvari, zna njihova vremena pri neko što se posta, postala. Eto, to znači kad. A onda on stvori od onoga, od te stvari prema onom prethodnom znanju. Je tako? onako kako on prethodno zna da trebaju da izgledaju i ono mjeri i količini kako on prethodno zna da će biti. Pa nema ničega što je nastalo i što će nastati u svijetu, bilo uzvišenom ili donjem svijetu, je tako? Nema ničega, a da nije nastalo, je tako, i da ne proizilazi iz njegovog zna, znanja, iz njegove moći, njegove vo, volje. I ovo je poznato od vjere svih onih koji su prije živjeli i prošli i našto što upućuju svi do, dokaze. Znači, nema ni jedne čestice, ni jednog atoma, niti dijela atoma ničega, ni na nebesima, ni na zemlji, ni između nebesa i zemlje. Ničega, apsolutno. Nijednog protona, ni neutrona, ni elektrona, ništa ni sitnije od toga. A da Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što je to nastalo nije za njega znao i da to nije zapisano i da Allah subhanahu wa ta'ala nije htio kad je htio i u određeno vrijeme to stvorio stvari. Znači u, ovom, u ovoj vlasti Allahovoj koja obuhvata sva njegova stvorenja, ništa najsitnije ne može se desiti da on to prethodno nije znao, nije zapisao, nije htio. Da se desi nešto u ovom, u ovoj Allahovoj u ovom Allahovom stvaranju, u ovoj Allahovoj vlasti, ovo što, što a to je sve, dakle, sva stvorenja, da se desi najmanja svjetlica bez njegovog znanja ili njegove volje, protiv njegove volje. To nije mogu, moguće. Sve što je bilo i što će biti proizilazi iz njegovog prethodnog znanja, pisanja, zapisano i njegove volje. Ne može ništa protiv njegove volje. Sada, e to je, šta? Vjerovanje u kraju to je vjerovanje u kaj. Kaže ovdje autor, misli se na Mohamedu ima Abdullajeva, rahmatullahi ali, spominje one, kaznu za one koji negiraju kada, želeći tim da skredne pažnju da je vađi vjerovati u što u, u kada. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam vjerovanju kada ubrojao u ruknove ima imana kao što se prenosi u hadithu, poznatom hadithu kojem koji mi zovemo hadithu Džibril. Koji je to hadithu Džibril? To je onaj hadith kojeg smo čitali u Erbein Nebavije, je tako? U koje, koji ste vi svi napametno u naučili, je tako? Treba ga naučiti. <laughs> Tamo, Milina, je tako? Slušaj. Kako to sve lijepo izgleda kad se ispriča. Dobro. U tom hadithu, između ostalo, kad govori, kad je upitan o vjerovanju u iman, šta je to iman? Tako rekao je, en tu'mine billahi wa melaketi wa kutubi wa usuli wa jaumil ahiri wa en tu'mine bil qadari hajrihi wa šari. I da vjeruješ u kadar, dobro i zlo. I zlo. Pa je ubrajao to šta u ruknove iman. Pa mu je na to Džibril rekao šta? Sad, Vidiš da ste naučili. Kako? Ne mojete prigovarati, ja. Tamo. Idemo dalje. Isto tako Abdullah ibn Umar radijallahu, od, od Abdullah ibn Amr ibn Lasa, رضي الله عنه ده يركه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء كاج عمر ابن عاس odnosno Abdullah ibn Amr ibn Las radijallahu an da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala šta odredio kader stvarima 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlji i kaže, a njegov arš je bio na, vo, na vodi. A njegov arš je bio na vodi. Ibn Omar radijallahu an kaže da je Resul sallallahu alaihi sallam rekao kullu şeyin bi kaderin hatta al ajz wal-kayz sve je po kaderu čak i nemoć ili poduzimljivost kao tako i nemoć ajz nemoć nemoć klonulost ali i jest kretanje, mirovanje, kretanje. Sve, znači i to je po Allahu subhanahu wa ta'ala kader. Zatim od Ali radi Allahu da je rekao Rasul sallahu alaihi wa sallam La yu'minu abdun hata yu'mina bi arba'in. Neće vjerovat niko dok ne povjeri u četvoro. Između toga Ješhedan la ilaha illa Allah ani Rasulullah ba'tene bil haq da svjedoči da nema drugog Boga osim Allaha da sam ja njegov poslanik koji me poslao sa istinom. ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت da vjeruje smrt i živ proživljenje nakon smrti ويؤمن بالقدر i da vjeruje u ka u kader i tako dalje drugi brojni hadith kaže imam Bagavi u komentaru sunneta u svom dijelu koji se zove šerp sunne da je iman u kader fard stroga obavezna, je tako? Obavezni farz. A to je da vjeruje da Allah smanav ta'ala stvara dijela robova i dobra i zla. Dakle, nije samo robove, nego i njihova dijela i dobra i zla. I da im je on ta dijela propisao u Lavuhi Mahfudu prije nego ih je stvorio. Prije nego ih je stvorio. Kaže uzvišeni Wallahu halafakom وَمَا تَعْمَلُونَ A Allah vas je stvorio i ono što radi i ono što radi. Kad Ibrahim a.s. kaže svom ocu i narodu zar obožavate ono što ste isklesali a Allah vas je stvorio i ono što vi radite. Sve to Allah stvori. A vi opet obožavate ono što ste vi isklesali. A uđu bilo. Dobro. Dakle, i iman i kufr, i pokornost i griješenje. Sve je to po Allahovom kaderu i određenju, njegovoj volji i njegovoj želji. Osim što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa imanom i pokornošću i obećao za njih nagradu. A nije zadovoljan sa kufrom i griješenjem i zaprijetio je za, za to šta kaz, kaznom. E to je vjerovanje u kaderu kao što ovdje prenosi ko imam Boga. Šta je vjerovanje u kadar? Da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio robove i njihova djela i dobra i zla. Ali je iman šta? I pokornost voli i zadovoljene sa tim. A kufr i nepokornost isto je stvorio svojom voljom on uzvišeni, ali to ne voli i zato je zaprijetio ka kaznom za razliku od imana za koji obećava na nagradu. Da, koliko još ima vremena? Da. Kada Kaže šeho l'islam, mezheb ehlu sunneta u ovom poglavlju je ono na što kuće Kur'an i sunnet. I na čem su bilo prve generacije od muhađira i ansarija i oni koji su ih slijedili u dobročinstvu. A to je da je Allah subhanahu ta'ala stvorio sve i da je on gospodar svega i vlasnik svega. U to ulaze sve pojedine stvari, njihova svojstva i dijela robova i ono što nije od dijela njegovih robova. Dakle, sve sve stvari, ali ne samo njegova stvar, nego i njihova svojstva. I ovo da ovdje bude poderano, pa da pored toga ovdje ima otvarač. Ali tako? Dakle, i sve stvari i njihova svojstva, sve, količina, sve, i robove i njihova djela, i dobra i zla, i, i ono što nije od djela njegovih robova, i to je Allah s.w.t. sve, sve stvorio i sve odredio i ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće, bilo je. Što nije htio, nije ni bilo. I ništa neće biti u postojanju osim prema njegovoj ili sa njegovom voljom i njegovom mo moći njegovom odredom. Ništa njemu nije znači moguće da mu se odupre i da ne bude. Je tako? da dakle, biva ono što on hoće i nema ničega što on hoće da može da, da Allah subhanahu wa ta'ala hoće da se to ne desi. Zašto ovo spominjem? Zato što džebrije, odnosno kaderije, kažu da Allah subhanahu wa ta'ala od kafira, kafira hoće pokornost, ali to se ne desi. Svatate? Jeste razumili? Zato što to napominje. Znači nema ničega što bi moglo biti da Allah to hoće da se to ne desi. Nego ono što on hoće, to i bude. Je tako? Jeste, ali zbog njih i sebeba ne da Allah svana tjela svakome da bude mu'minu. Je tako? Jeste razumeno? Znači nema ničega što bi on htio, a da mu se odu, odu pre njegovoj volji. Nego je on svemoćan. I nikad Allah subhanahu wa ta'ala ne želi nešto, a da nije moćan da tu budi, da tu učini. Nikad Allah subhanahu wa ta'ala nije poželio nešto i hoće nešto da bude, a da nije moćan da tu da to bude. Što god hoće on, je i moćan da tu bude. Allah subhanahu wa ta'ala zna šta je bilo i šta će biti. I ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi, kako bi bilo. I ono što nije bilo, što nije htio Allah da bude, da je htio da bude, zna kad bi bilo, kako bi, kako bi bilo. U to ulaze i dijela njegovih robova i ono što ne spada u dijela njegovih robova. On je odredio sudbinu i količinu svojih stvorenja prije nego ih je stvorio. Odredio njihovu rizik, odredio njihovu eđer, životnu dob, je tako? Odredio njihova djela. I sve je to zapisao. Zapisao ono na što će, čemu će oni ići, od sreće ili nesreće. Oni, dakle, vjeruju šta da, on stva, da je on stvoritelj sve, svega. Mu'mini vjeruju da Allah s.w.t. stvoritelj svega i da je njegova moć obuhvata sve, dakle da je on svemo, svemoćan. I da je njegova volja obuhvata isto tako sve. Njegovo znanje obuhvata sve stvari, prije nego što su one bi bile. I on ih je odredio i zapisao prije nego što su one bile. Uz Allahovu pomoć dejacije još da malo progovorimo o samim kaderima. Kaže, kader je, oni znači najekstremnije kaderije, oni negiraju prethodno Allahovo znanje. Šta negiraju? Ekstremni kaderi, koji su kjafir. Šta, negiraju Allahovo smanova tela prethodno zna? Znanje, zato su kjafir, je tako? negirao je Allah subhanahu wa prethodno znanje i njegovo prethodno pi, pisanje. Znači negirao je ta dva stepena kadra, tako? Njegovo znanje i pi, i pisanje. I tvrde da se stvari svode na naređenje i za zabranu, znači na šrijetu. Nema prethodnog znanja ni pisanja, nego postoji samo naređenje i za zabranu. Jel tako? I on ne zna ko će ga, ko će biti pokoran, a ko će mu se pogriješiti. Nego stvari su, šta? Prepuštene same sebi. Prepuštene same sebi, onda kad se desi to njihov početak. Nije prije njih ništa o tome bi bilo ni lavog znanja, ni pi, ni pisan. Ovo je prvo što se desilo, znači, u islamu od Novatari. A nakon što je znači e, nakon završetka e, perioda pravedni halifa, je tako? I nakon Muavije i Ebi Sufjana radi Allah u periodu fitni. Dakle, u periodu fitne između ovaj, Benu Umeje, Muavije nasljednika i Abdullah ibn Zubir. Znate da je Abdullah ibn Zubir dakle bio halifa u Mekki i šta? Da je samo znači Ehlu Šam sa Muavijom i njegovim nasljednicima da mu nisu dali pri, pristegu. Između njih je bila bio sukob. Na kraju je Hadjad ibn Yusuf e, pa tako ušao u Mekku i ubio Abdullah ibn Zubira. Dobro. I u zadnje vrijeme, znači, ashaba, u vrijeme Abdullah ibn Omara, još su bili živi, znači najmlađi ashabi, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zver, ili tako, i ostali ashabi. Prvo što je se tu pojavilo, pojavilo se u Basri, prvi je o počeo govoriti Ma'bad al-đuhani, je tako? Pa kad je to došlo do ashaba, odmah su ih se odrekli. Koga se odrekli? Ovi koji tako pričaju jel tako? I negirali njihov, njihov govor. Međutim, poslije toga, kad je se pojavio tako, takav govor i razmišljanje, ljudi su šta zapali u govor kada Šta? Počeli o tome rad, ali ne se pregledati, jel tako? Pa, je onda većina izišla iz tih rasprava da je potvrđivala Allah subhanahu wa ta'ala predudno znanje i predudno pi, pisanje. Ali su, potvrdili su taj dio kadera, ali su zanegirali šta? Allahovu općenitu vo, volju. Šta su rekli? Allah hoće od robova pokornost, ali neće grijehe, je tako? I zanegirali su općenito stvar, stvaranje. Pa su rekli šta Allah stvara dobra djela robova, a ne, ne stvara loša. Jel tako? I mislili su da nema značenja Allahova volja osim njegova naređe, naređenje, da je to isto. Kad Allah nešto hoće da je to i naredi, i naredi. To je ta, šta, zam, zam. Pa ono što on hoće, on je to i naredi, naredio. Ono što neće, on to nije ni naredio. Pa je iz ovog proizilazilo da Allah nekad nešto hoće što ne bu, što ne bude. Jel tako? Ili da bude nešto što on neće. Kod mene je apsolutni gospoda, nije savršen. Pa to je znači, to je taj problem. Izašli su sa tim šupom. I negirali su da Allah subhanahu stvoritelj svih dijela robova rogova i da je moćan nad dijelima, da ima moć nad dijelima svojih rogova. Ili da je izuzeo neke svoje rogove blagodatima koje podrazumijevaju iman i pokornost njemu uzvišenu. Jeste razumili ovu zadnju rečenicu? Negirali su da je Allah s.a.v. podari određenim robovima, nekim robovima blagodati na osnovu koji su ovi pokorni i vjeru vjeruju. Svata, pa kažu, blagodat po kojoj bi neko bio mu'min i radio dobra djela, prema kafirima, kao što je Ebu Džahl i Ebu Leher, je ista kao blagodat prema Ali, Ebu Bekru, Omar, Osmanu i tako dalje. Kao što čovjek kad bi svojim roditeljima, jel tako, dao nekakav imetak i podijelio ih na iste dijelove. Jel tako? Ali neki na osnovu te blagodati, znači na iste dijelove, Allah svana tela u tom pogledu dao svima istu blagodat. Ali neki sa tim učine dobra djela, jel tako? A neki učine sa tim loša, loša djela. Bez blagodati od strane Allaha subhanahu wa koji je on posebno, koji on posebno daje vjernicima. I ovo je šta pravacija? Ovo je neispravno. Ovo je neispravno. Zašto Allah subhanahu wa direktno govori? Jemunnuna alaike en eslamu kullate munnu alaike islamikum, bel illahu jemunu alaikum en hedakum li imanim kuntum sadim. Prigovarajte što su islam primili, reci nemojte vi men prigovarati vaš islam, nabijat mi na nosim nego je Allah vama veliku blagodat dao kad vas je uputio ako istinu govorite. I vidi sad ovaj ajed direktno govori šta? Da je uputa blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Svata. A kader je negiraju da je to blagodat. Svata. Pa onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي كُلُوبِكُمْ Allah vam je, ali je Allah uljepšao iman u vašim srcima, je tako? I od, od, omilio vam iman i uljepšao ga u vašim srcima. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ Ali učinio vam mrskim kufr i fisk, griješenje i nepokornost. Ulajke umur rašidun, to su oni koji su na pravom putu. Fadlan min Allahi wa nijem. Blagodat od Allaha i dobro, njegova dobrota prema vam. Fadl. Pa tako? I njegovo, to jasno govori šta da je ovo, ovo što vam je Allah omilio ima, ali ovo što vam je omrzao kufr, da je to fadlan je na Allah i on je. Allahu fadl, Allahu davanje od njega, on vama to dadne, on nima i blagodat. Wallahu alimun hakim. A Allah je sa alim, sveznajući i hakim, mudar. Zna kome daje tu blagodat, blagodat i daje je zbog svoje savršene mudro, mudrosti. Vidite kako ova svojstva Allah Svanao tela dolazi poslije ovih aj da se zaokruži zna subhanallah kaže Ibn Qajim i ovo ćemo inša Allah kao kraj i kren da se zapamti ovo se mora zapamti da je kadar šta četiri mrtebe, četiri stupnje. Neki kažu, ka, ovo su četiri šarta, šartovi kadara. Je pa tako? Što znači šartovi? Uslovi da se nešto de, desi. Je tako? Prvi, Allah subhanahu wa ta'ala zna. Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno sve zna prije nego što nešto bude. Drugu, Allah subhanahu wa ta'ala sve to zapisao prema svom prijedodom znanju u Levhi Mahfudu, jel tako? I to 50.000 godina prije stvaranja nevesa i zemlje. Treći stepen kadera je da Allahova volja obuhvata sve što posto, postoji. I nema ničega što postoji, a izlazi i ne može, a da može izaći iz okvira njegove volje, odnosno da izvan volje Allaha subhanahu wa ta'ala ili njegovog znanja i pisanja. Tako? I četvrto, da on stvara ove stvari za koje ona prije zna, zapisao i htio da, da budu. Ovi koji kažu ovo su stupnjevi kadera, znači stupnjevi, odnosno stepenovi kako je redoslijedan islom. Ovi koji kažu šartovi, šartovi znači ništa na Dunjaluku ne postoji bez ova četiri šarta niti može postati, niti ikad biti. Da, a da Allah to nije unaprijed znao, zapisao, htio i stvorio. Stvor. Znači ništa neće biti, niti je bilo ikad. A da Allah smano tjela da to unaprijed nije znao i da to unaprijed nije zapisao, odredio, tako, i da unaprijed nije tio i da to nije on stvor, stvorio. Znači, to je kad. I ove stepenove kadera ili šartove kadera dobro, dobro naučite i dobro zapam, zapamtiti. Jer vam ovo pomaže, objašnjavam vam vjerovanje u kadar. Kako mi vjerujemo kadar? Evo, kroz ove stepenove ili ove šarto. Kaži nama, tako bi onoga učio je duša Ibn Omarova. Kad bi neko od vas imao kao od zlata, a onda ga podijeli na Allahovom putu, neće mu Allah s.w.t. od njega to primiti dok ne povjeri u kader. Ko uhod zlata da ima, pa podijeli, neće mu biti to primjen dok ne povjeri u kader. A zatim je citirao hadis kojim to dokazuje, pa kaže da je rekao s.a.v. Iman da vjeruje, iman je znači da vjeruje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i da vjeruje u kader, dobro i zlo. Dobro izmu. I ja mislim da je ovo, šta je, vrlo jasno. Neće nikome ništa biti vjerjeno dok ne povjeri u kader. Molim Allah, Svano da nas učine od onih koji će potpuniti svoje vjerovanje, između ostalog vjerovanjem, ispravnim vjerovanjem u kader. Subhanke Allahu wa bihamdika